Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, Des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du trouvère. et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces trois francs belle, belle, belle, belle, belle comme l'amour. Blonde, blonde, blonde, blonde, blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément, des mains se cherchent, des mains se trouvent timidement. Belle, belle, belle, belle, la revoilà. Et dans la salle, plus d'un cœur bas. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume. À mercredi prochain. Maintenant, ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas, pas loin de Saint-Cucufa. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr, c'est devenu le cinémascope. Mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cow-boys sans foi ni loi. Et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gar, gar, gar, gar, gar, il s'approche du ravin d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, car la n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un croton de pain. Gare, gare, gare, pendant ce temps-là, je la prends doucement au creux de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu Cigari sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté un an et on a eu beaucoup Merhabalar, ben Devrim Özkan. 94.9 Açık Radyo'da Fransız Öpücüğü başladı. Ee, bu haftaki programımızı bu yıl 100. yaş gününü kutladığımız ünlü yazar Boris Vian'a ayırdık. Ee, sanatçının müzik dünyasında bıraktığı izleri e, mercek altına alacağız program boyunca e, onun 1955 tarihli Sinematograf adlı parçasıyla yaptık açılışı da. E, daha çok Mezarlarınıza Tüküreceğim ya da Günlerin Köpüğü gibi romanları sayesinde yazar kimliğiyle tanınıyor Viyan ama e, kendisi 500 kadar şarkıya imza atmış başarılı bir müzisyen de aynı zamanda. 50'li e, yıllarda Charles Trenet ile birlikte e, Fransa'ya swing dans yaptıran ilk isimlerden e, biriydi başka bir deyişle. Az önce de belirttiğim gibi bugün Viyan'ın müzisyen kimliğine odaklanacağız daha çok ama kısaca hayat hikayesine de göz atacak olursak 10 Mart 1920'de Paris banyosundaki Ville Darve'de dünyaya gelmişti Viyan e, henüz 12 yaşında geçirdiği bir soğuk algınlığı sonrasında e, solunum yolları ile ilgili yaşadığı problem e, kalp sağlığını ciddi şekilde etkiledi. E, bu yüzden ailesi aşırı korumacı bir tavır takınmış e, eğitimine bir süre evde devam etmesine karar vermişti. E, ordu ve kilise kavramlarıyla e, ergenlik çağından itibaren inatlaşmaya başlamıştı Boris. Boris e, lisede matematik ve felsefe eğitimi aldıktan sonra e, 1939'da e, Angulem'deki Lekol Santrale kaydoldu. E, eğitimine paralel olarak e, Claude Abadi'nin amatör caz orkestrasında trompet çalıyordu genç adam. E, ilk romanı Savrulan Otlar arasındaydı da 1942 ile 43 arasında yazdı. E, bu arada 1941'de Michel Leglis'le evlendi. E, oğulları Patrick de ertesi yıl dünyaya geldi. Ee, ilk şarkısı O Bon Vieux Tanı ise 1943 e, yılında yayınlamıştı Vian. Ee, şimdi bu parçayla devam edelim programa dilerseniz. Ee, Boris Vian şarkılarını kendi sesinin yanı sıra farklı yorumculardan da dinleyeceğiz bu hafta. Şimdi de en ünlü Vian yorumcularından e, biri olan Magali Noel geliyor açık radyo mikrofonlarına. 1989 yılına ait bir konser kaydıyla O Bon Vieux Temps. avec une paire de ciseaux. Je suis partie droit devant moi en chassant des punaises. En six ans, pas avant, j'en ai trouvé 216. Je les ai livrés au chef de la of the. Magali Noel'den dinledik O Bon Vietan. 1946'da ee, Vernon Sullivan takma adıyla ünlü romanı "Mezarlarınızda Tüküreceğimi yayınladı Vian. E, kardeşinin linç edilmesinin intikamını almaya çalışan bir adamı konu alıyordu roman e, ve ırkçılığa karşı sert bir tavır takınıyordu. E, yayınlanmasının ardından erotik içeriği nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu eser. E, hakkında hapis cezası sistemiyle dava açıldı Viyan'ın. E, bu dava 1947 Ağustos'unda düştü. Ancak kitap 1949'da yasaklanmaktan kurtulamadı. edebiyata paralel şekilde müzikle de ilgileniyordu Boris. 1947'den itibaren Saint Germain de Pres'deki Tabu isimli kulüpte çalışmaya başlamıştı. swing tarzında bir Amerikan şarkısı olan e, Whispering'i A, ah, si j'avais France Sankant ismiyle Fransızcaya uyarladı. 50'li ee, yılların başında ünlü yapımcı Jacques Canetti ile tanıştı ee, ve onun aracılığıyla yazdığı şarkılar Henri Salvador'a teklif edildi. Ee, Salvador aynı yıl Selo Bebop adlı şarkısını kaydetti. Ee, şimdi bu iki parçayı ardı ardına dinleyeceğiz. Önce Boris Vian ve Tabu Kulübü'nün orkestrası gelecek açık radyo mikrofonlarına. Ee, o dönemde yapılan bir radyo anonsunun ardından Sija ve Zönfran Senkant adlı parçadan bir bölümü seslendirecekler. Ee, daha sonra da Salvador'u Jacques Dieval üçlüsüyle birlikte dinleyeceğiz. Söyle Bibap adlı şarkıyla. Dans sa série d'émissions sur le jazz au quartier latin, le préfet d'essai de la radiodiffusion française vous présente aujourd'hui l'orchestre du tabou. Ah, Les habitués du tabou auront certainement reconnu l'indicatif de Boris Vian. Bah, il faudra écouter sans arrêter toute l'année. C'est le bebop il faudra laisser tomber les chanteurs pleins de douceur et de candeur. Pour le bebop je vous dis que ce sera bien porté de bretonner, de chantonner comme un bebop Cherchez tout de suite avec ardeur un professeur un peu à la hauteur pour le bebop Je vais vous aider pour les premières leçons. Je vais vous avec la plus grande attention, toutes les branches de l'activité seront visées, c'est sûr et c'est réglé. Par le bibop on doit s'habiller, se promener, manger, danser et même s'aimer. À la bebop, à la léa, à l'olo la léa, à l'oubliver, à l'oubliver, à l'oubliver, à l'oubliver, Oh, da da da da. a des sous les plats et des colbas pour être bivop. Et puis vous laissez pousser la barbiche, mais on s'en fiche qu'elle soit potiche. On est bibop, vous devez porter des bretelles de soie, couleur nila ou chocolat. Ça fait bibop. Et pour vous, mesdames, c'est plus riche. Un petit caniche royal avec sa niche, c'est très bibop, hum, hum. Nous irons danser à Saint-Germain-des-Prés les amoureux font tous du bebop de par deux. On s'embrasse tous du soir au matin comme du bon à pleine main. Chez les bebop, vraiment pour être toujours plein en train. Venez, n'attendez pas demain. Soyez bebop. Oh! Önce Boris Vian ve Tabu Orkestrası'ndan dinledik. Sija j'avais un Fransenkant. Daha sonra da Henri Salvador geldi açık radyo mikrofonlarına. Selo Bibap adlı parçasıyla. E, ee, 50'li yıllar oldukça zor geçiyordu Boris için. E, öncelikle iki çocuğunun annesi Michel'den ayrılmıştı. E, hayatını çeviri yaparak kazanmaya çalışıyor. Finansal anlamda büyük zorluklar yaşıyordu. Henüz sahneye çıkma cesaretini toplayamamıştı ama e, yazdığı eğlenceli hayalci ve espri dozu yüksek şarkılarla e, yavaş yavaş müzik piyasasında bir yer edinmeye başlamıştı. E, bu dönemde politik içerikli ilk şarkısını kaleme aldı Vian. Le Deserteur yani asker kaçağı adını taşıyordu parça. E, doğrudan Cumhurbaşkanı'na sesleniyor. E, savaşın anlamsızlığından bahsediyor ve askere gitmeyeceğini dile getiriyordu. E, illa kan dökülmesi gerekiyorsa buyurun kendi kanınızı dökün diyordu ona e, Fransa'nın o dönemde Hind içinde savaşta olduğunu göz önünde bulundurursak e, oldukça provokatif bir şarkı olduğunu söylemek mümkün. E, yorumcu olarak Marcel Mulucci geldi aklı Navia'nın. E, Mulucci ise sözleri okuduğunda parçanın son kıtasını e, pek de beğenmedi. E, şu şekildeydi son kıta. E, eğer beni mahkum ederseniz askerlerinizi uyarın, silahım var ve ateş etmesini biliyorum. E, bu sözlerin şarkının geneline hakim olan Barış Sever uymadığını düşünüyordu Mulucci. E, bunun üzerine beni takip edecek olursanız askerlerinizi uyarın, silahım yok ve isterlerse tetiği çekebilirler şeklinde değiştirildi bu sözler. E, böylece ilk olarak 1954 Mart'ında radyoda yorumladı şarkıyı Mulucci. E, fazla bir tepki almadı daha sonra 7 Mayıs 1954'te bu parçayı da seslendirdiği bir konser sonrasında Fransa'nın Dien Bien Phu muharebesinde mağlup olup Hindi-Çin savaşını kaybettiğini öğrendi e, bunun üzerine doğrudan hükümete tepki gösteriyor gibi görünmemek için şarkının girişindeki Sayın Başkan sözlerini hey sözde büyük insanlar olarak değiştirdi. Ee, şarkı buna rağmen yasaklanmaktan kurtulamadı. Ee, bu hem Mulucci'nin kariyerine büyük bir darbe vurdu e, hem de Viyan'ın gelenek düşmanı ahlaksız adam imajını pekiştirdi. Ee, kısa süre sonra bu kez Cezayir Savaşı'nın başlamasıyla sansür daha da şiddetlendi ve bazı mağazalar şarkının bulunduğu plağı bile satmayı reddetti. ne var ki 60'ların ikinci yarısında Vietnam Savaşı nedeniyle protest şarkıların yeniden moda olması e, Le Deserteur'ü de Fransa'da özgürlüğüne kavuşturdu e, ve parça Serge Gianni, Lene Escudero ve Richard Anthony gibi isimler tarafından yorumlandı. Biz de şimdi Mulici'den dinleyeceğiz. Önce bu parçayı e, daha sonra da askere çağrılan bir gencin yaşadıklarını yine eleştirel ama bu kez daha esprili bir şekilde anlatan bir başka Boris Vian şarkısı Alon Zanfan'ı seslendirecek sanatçı. Monsieur, qu'on me grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Messieurs, mon homme grand. Je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez depuis que je suis né. J'ai vu mourir des mères, j'ai vu mourir des pères et pleurer des enfants. Les gens ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boue, de sang. Il y a les prisonniers on a volé leur âme, on a volé leurs femmes et tout leur cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai par les chemins, je vagabonderai sur la terre et sur l'onde du vieux au nouveau monde. Et je dirais aux gens, profitez de la vie, éloignez la misère, vous êtes tous des frères pauvres de tous les pays. S'il faut verser le sang, Allez, verser le vôtre, messieurs, les bons apôtres, messieurs, qu'on nomme grand. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer. dans mon courrier, j'ai reçu des papiers. J'en suis, je vous le dis, j'en suis resté tout pâle. On me disait tout vrai d'aller me présenter à la caserne qui se trouve dans mon quartier. Je m'en vais donc là-bas et je leur dis c'est moi, je viens ce matin pour voir de quoi qui retourne. On m'a donc fait entrer et je leur ai demandé à voir celui-là qui m'avait convoqué. Me dans un bureau qui était pas ben beau. Y avait, c'est vrai, une petite secrétaire avec un uniforme qui collait à ses formes. Je m'en suis senti bientôt ragaillardi, mais il y avait aussi un militaire assis qui me dit, mon petit qu'est-ce que vous venez faire Moi, j'y ai répondu, c'est qu'on m'a convoqué, monsieur. Soldat, c'est pour ça que je suis là. Il m'a dit, garde à vous. Eh ben, vous vous croyez-vous <laughs> ah, ah, je vois. Ma foi, hein, vous êtes une forte tête. Vous asseoir devant moi, ça se passera pas comme ça. Debout, sans retard ou je vous fourre au mitard. Moi j'y ai répondu, je suis qu'un jeune conscrit, y a pas d'offense si je connais pas l'usage. Je vous voyais assis, je me suis assis aussi. Voici, voici pourquoi j'agis ainsi. Je me suis relevé et je lui ai avoué que j'étais pincé pour sa petite secrétaire. Puis j'ai voulu savoir si elle sortait le soir et si les bleus avaient le jeudi pour eux. Il est venu tout noir, c'était pas beau à voir. Il s'est levé et m'a botté les fesses. Et puis il m'a conduit chez un ami à lui, un adjudant qui m'a fourré dedans. On m'a rééduqué toute la matinée, l'après-midi, j'ai balayé les chiottes et ça continuait pendant des mois entiers. Jamais, jamais, j'avais tant balayé. Quand je vois les autres gars marcher sans se tromper de pas, je me dis que moi, je suis un incapable. J'ai pas de coup au fusil et dans ma compagnie, on me dit que je suis le plus con des conscrits. Ils me l'ont répété pour faire un bon troupier. il sait aux officiers de carrière. Dubois est adjudant, il finira lieutenant. Pourvu qu'on trouve le moyen de vivre sans ans pour émerger durant un seul commandement. Travail constant, devoir et discipline. Moi, si pendant 20 ans je balaye l'île d'Atrine je vois pas pourquoi que je serai pas commandant. Muluji'den dinledik önce Le Deserteur daha sonra da Alonzo Anfan. 50'li e, yılların ortasında birlikte Suzy Deler, Philip Clay, Pataşu ve Magali Noel gibi isimler için besteler yapacağı piyanist Jimmy Walter'la tanıştı Vian. Bunun ardından bir süre şarkıcılık dersleri aldı. E, zira eleştirmenler tarafından döneminin en kötü yorumcuları arasında gösteriliyordu. E, bu derslerin neticesinde 1955'ten itibaren nihayet farklı kabarelerde izleyici karşısına çıkmaya başladı. Programın ikinci yarısında daha ayrıntılı olarak bahsedeceğiz ama şimdi bu dönemden bir parçayla bitirelim ilk bölümü. E, Complaint du Progre adını taşıyor şarkı. E, eskiden insan sevgilisine kur yaparken aşktan bahsederdi ama e, şimdi ona satın alacağı eşyalardan söz etmesi gerekiyor diyor Vian. E, tüketim toplumunu eleştiriyor bir anlamda. şarkı 1956'da yazılmış ama geçerliliğini hala koruyor demek yanlış olmaz. şimdi Juliet'ten 2009 yılına ait modern bir yorumunu dinliyoruz bu parçanın. Sonra kısa bir ara Bu aranın ardından devam Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil. marcheront Voici s'il que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, gudule. je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cirque audace, mon repasse limace, mon tabouret à glace et mon chasse filou, la tourniquette, à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe friture la belle se montre encore belle. On l'affiche dehors pour qu'on confier son sort. Au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière. son cœur. Alors on s'aide car il faut qu'on s'entraide et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Alors on s'aide car il faut qu'on s'entraide et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois et l'on vit comme ça. Jusqu'à la prochaine fois.